griješi, sigurno otići u zdijavno. A java te čisti dok si bolestan. Znači, bolest je aj. <clears throat> Jer razmišljaš o smrti, razmišljaš o računa, a doće neka ta bolest. Ili ćeš iznenada umrti ili iznenada oboliti. Nešto će iznenada doći. I jedno u drugo. Drugo, to kad nemaš para, nemaš šta puno odizati. U isti Čim imaš puno para, ti se javljaš je tamo šetan, samo do štapava, a pa ti imaš pare. Šta pa ti druga gornja? genijalnost, tako što zna da sve to što dobije valja ostaje. E tako su, tako su ti bili na I da završim sa jednim, jednim događajem za vrijeme Isale Selama, kako ljudi neće da budu zahvalni, neće da, da priznaju putem tako su ogladnili i tad je jednome od svojih članova koji su bili sa njim ide na kupi tri pogače. Ovdje on kupi tri, kupi tri, a jedne koju. Kad je došao, pita ga kam treća pogača, je nema, dvi skrile. A dao je pare za tri. I zna Isra sam da on laži. i da neće da prizna. A zahvalnost je, da vam kažem, to sam zaboravio reći, zahvalnost u dobro sabru, mi znamo šta je sabru, ali zahvalnost je veći problem. Zahvalnost je da priznaš onome ko ti je valio. Bogu se nikad ne mereš zahvaliti. možeš to da, da sebi pomutite. Ljudima se možeš zahvaliti. Protiv uslugu. Bogu ne možeš. Bogu možeš zahvaljivati. Svaki dan, stalno. Uvijek zahvaljivati. Ali nikad se ne mereš zahvaliti ništa je. Kao što se ni materi ne mereš zahvaliti. Može se zahvaljivati. Ali čovjeku se može zahvaliti. Pa ovo sam htio da kažem, ja razumijem ovaj biznis Razumijem što sam možda ja takav, ali sam skoro skonto, jedan je biznis na činu neku uslugu, da ne govorim koji. I onda rekao, što bi ja, što bi mora više džaba to dala? Ili nas, sad znači, ću ja platiti. Jer, primjer radi, čovjek ti biznis ne čini godinu dana jednu uslugu. Ili dvi, ili tri, i više kvari ne vrem više. A ti si već naviklo da ti on pomaže tomu nešto. I sad ćeš ti sad skontat nakon tri godine, kažeš, što me mrzi, što mi više neće davati. Pa ne vrem više neće, pa eto da ti ne dam više nakon. Pa šta sad on treba, šta mrzim? Obično bi imali neprijatelja. Tako biznismeni ljudi koji imaju pare stiču neprijatelje. Zato što su ljudi pokvareni. Tri mu godine valjao, godinu dana mu valjao i ne vre više ili neće više. Kaže, što me sad mrzi? Pa kad pamti to tri godine što ti je činio Nije moro. Sad se ti ispitao što sam to pogriješio, kaže, što neće više? Mene što nekoga drugog uzeo da radi. Ili nešto, ili mu zajmu. Pet puta uzajmi dođe šesti put, kaže, ne mere više. Kaže, što ne je, ali je valju prije. Nemojte zaboraviti. Jer to je odlika šakira, oni koji su zahvalni. Pa Isra je sam znala ovaj laži. Pa pravi čudo jedno, koje je jedno jelena i dobu učinili, ponovo živio jelena. Vidio sad čudo se i pitao ga, gdje je treća pogađa, kada je tri su bile. Idu preko vode, bura nalekla, sada ih potrušali su finom prešli. Vidio čudo se ponovo desilo, jer Isra je sam mogao da Božem pomoći Vešli, pita ga ponovo, ti je treća pogača? Kaže, bile su tri. Onda neđe jednu kameru zlata i e, tri kamere, ne zlata, tijesta. I onda kaže, ja bi daj da se ovo pretvori u zlato. I kad se pretvori u zlato, samo kaže, ja bi podaj ovo svo zlato onome koje, ove tri kamere zlata, koje je treću pogaču. Sad nam se dadne. E sad je došlo da izražaj nego ako pašao. Onda kaže, ja sam pojio treću pogaču. E vidite, to tri kamere zlata kad je fino uzeo zlato, Isa ovaj, samo kaže, ne možeš više s nama biti. To mi je bila kazna, eto ti dunjalu, eto ti zlato, niši, član više našeg, našeg društva. od od I dok je malo živio sa tim zlatom, najčešće su lovkovi, normalno veliko bogatstvo, i otjerali i udrga. kupi hrane, dok mi ovo malo vidimo kako smo Dok je ono što kupiti hrane, ova dvojica kontaju, pa što ovo mi ne bi popolovili? To je najpopašnije. Iako su i tri kamere dovoljne, a da mi popola da njega ubijemo. Kad on bude iz auku više, mi ćemo ga ubiti, mi ćemo na dva dijela podijeliti. A ovaj pet kontova još bio popašniji. Što bi ja dijelio s njima, da njima stavim otrova pa da su, se da sve kukom da dobijem, da svo zlato ubijem, I on stavim njima otrova. I metne, vrane koliko I oni ga zakupi ubiju, taj hajde mi sada se prvo najdje. I, i oni trebaju. Znači, niko nije dobio zlato, niko nije dobio dinamika. Eto tako završava dinamik. I tako je Allah, Allah što da završi trojicu čelavog, Gubavog i slijepog. Došao mu melek u sve trojice u liku ljuskom i pita čelavog, šta ti najviše voli na zemlji? je da dobijem posao. Šta ti gubavi? Da fino se izliči. Da pustim fin posao ispita. Ti, da vidim, da progledam. I svi su to dobili. On je to učinio i oni su dobili to što straže. Šta hoćete još? Ovaj traže krdo deva, ovaj traže krdo pobjeda, ovaj krdo ovaca. Dobili su i tu. Te ozdravili i plus dobili su što im je Dunjalko trebalo. Nakon deset godina koliko bilo dolazi ponovo ovaj isti čovjek i sad se predstavlja kao siroma, pa kaže nam je gubavom, bi mi ono dao koju djelu nemam, nemam ništa, putnih namjeri. To što ti je Bog dao, koje se ja zaradio. Zaboravio da mu je, prvo da je ozdravio i drugo da mu je Bog dao Kada je, ja nam je vratio kako je bio. Ono je vraćao kakav je bio. I tako je bilo i sa e, gubami. Jedino na slijep, rekao mi je Bog vratio mi, dao mi Bog vratio, uzmi sve, kažu, ne trebam ništa dobiješ još. E to su oni koji svjesni, koji su zahvalni. Pa kad imamo, nemoj mi se spamati, moraš Bog dati Moraš dobra da, ne znaš ništa. Vidite da biti poludi. Moraš ostati nepokretno da ti kičma odpada. I ko će to onda, kako ćeš onda raditi? Nemoj pripisiva sebi ni zdravlje ni pamet, jer ti je Bog dao i zdravlje i pamet. I da se zna snalaziti. Neko se ne zna snalaziti. Ja sam, kad sam bio mercer, Bog je svjedo. Hođa sedam godina tamo, ne zna se snalaziti. Ja te krenuo po turneji, po Americu tražio po nekaj dolara, dolara zajedno. Zamislite mu se da, je, da on meni dade od mene traži. Nema čovjek sedam Boži dar dijeli, budi zahvalan, što je rekao Čaberin na Brulanu. Ja dajem jer je mene Allah najbolje meni dao. Ako ja prestane dijeliti, meni će Allah prekrati. Pa nemojte biti škrti, dijelite, budite zahvalni, a na sabru da se budemo Pa molim Boga da budemo i strpljivi i zahvalni.